السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف وفقه الله تعالى في الحديث السابع والعشرين قال رحمه الله تعالى قال وفقه الله تعالى لا تتركي صلاتك, صلاتك إلا بيقين مبني على دليل من الشرع إنه نواني يهي حديث عشرين سابق anwani yake au maudhui yake yasema la tatruki salataki usiwache swala yako yani mwanamke asiwache kuswali illa biyaqin isipokuwa kwa yakini mabniyun ala dalili min ash-shar' yaqin ambayo kwamba imejengewa kwenye dalili ya kisharia sio watakuswali tu kwa shaka mimi nashuku eh, nimeanza damu sijaanza mtu mbio watakuswali la mpaka apate yaqeen na yaqeen ni kuona damu sio kuona wekundu e, ile sufra ama kudra sufra au kudra ukiona sufra manjano manjano au bunni bunni bado hiyo hiyo si, si damu ya kufanya wewe uate kusali mpaka itoke damu maarufu hapo ndio yaqeen sasa utaacha kusali na utajiambia kwamba wewe sasa umeanza haid hiyo ndio inavyotakana ama tu kutoka uchafu chafu tu au maji maji tu au buni buni au manjano manjano damu haijaja bado utaendelea kusali mpaka damu itoke hadha na hiyo ndio yaqeen inayokusudiwa kwenye hadithi عن عائشة رضي الله عنها قالت أمي أمبوكيوا ممايت نن عائشة رضي الله عنها قالت أسيما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ألكوجة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألكوجكم كمتومي صلى الله عليه وسلم فقالت أكموليز سؤالا akamuuliza suala akasema ya rasul Allah akamwita ya rasul Allah ewe mtume wa Allah inni imra'atun ustahavu fala athhur mimi ni mwanamke ambaye kwamba napata stihava wala sitahiriki yani napata damu saa yoyote kila mara yatona tona damu fala athhur wala sioni tahara kila siku kila siku wala sioni tahara sasa amwambia mtume afa ad'u salata afa ad'u salata je niwache kuswali maana naona damu yangu haiishi kila siku sasa nitafanyaje niache kuswali <clears throat> faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam sikiliza vizuri maana hali kama hii yawafikia wanawake wengi kisha wakawa wamechanganyikiwa hawajui la kufanya sasa sikiliza huu ni mwanamke ambaye hali imemfikia hii kama inavyowafikia nyinyi akaja kwa mtume alayhi salatu akauliza faqala akaambiwa inma dhaliki irqun inma dhaliki irqun hiyo inaokukumba wewe kila siku hiyo damu inaokutoka wewe kila siku irkun ni mshipa ni mshipa walaysa bihaidh wala sio haidh unavodhania si haidh huo ni mshipa fulani uko kwenye kizazi cha mwanamke imekuja kwenye hadithi nyingine yasema kwamba jina lake yaitwa al-adhil huo mshipa wa istihadha huitwa al-adhil huwa mshipa jina lake al-azil huwa uko ndani ya rahim uko ndani ya kizazi sasa huwa unatona tona damu sasa mwanamke anafikiri ni haidh na kumbe si haidh ni huo mshipa aliyoko ndani ya kizazi unaoitwa al-azil akamwambia mtume walaysa bihaidh hiyo si ile damu ya haidh hiyo sio damu ya haidh sasa akamfundisha akamwambia fa idha aqbalat haidhatuki haidhi yako ikija fad'i sala sasa ndo uache kusali lakini kama itatoka hiyo damu nyekundu ya kawaida hiyo si haidhi damu ya haidhi ni damu maarufu nyeusi msimu wa haidhi ukija msimu wa haidhi ukija ukaona damu ishaanza kubadilika sasa yatoka nyeusi sasa hapo ndio wacha kuswali wacha kuswali dai sala hapo utaacha kuswali وإذا أدبرت يعني انقطعت حيضك كتيكا وكهوني تنا دم نيوسي لمزيتو حيض وونا دم نيكون نيبس إلى كويدا فاغسلي عنك الدم أوشا إلى دم ليوكو ثم صلي كيشا وصالي يوني استحاضة نيندك يوشا لفو تواضي لفو صالي هيبن ديما منامكي ومن يستحاضة نفو فاني damu ya kutoka isokwisha hiyo si haidhi haina hakuna cha haidhi inatoka hivyo hiyo ni istihadha kwa hivyo mwanamke asiwate kuswali atakaa wate kuswali mpaka karibu mwezi hadha khata wa ghalat yeye aiangalie damu ya haidh maarufu kwenye hadithi nyingine mtume alayhi salatu wasallam amwambia inna dama alhaidhi damun aswadun ma'ruf damu ya haidhi ni damu nyeusi maarufu kwa wanawake wanawake wote wanaijua na huwa ni mzito si nyepesi kwa hivyo mwanamke akiona damu kama hiyo ajue ni haidhi la ameona damu yaendelea haidhi yake haishi lakini damu inatoka nyekundu nyembamba nyekundu ya kawaida hiyo ni istihadha wala si haidh kwa hivyo ni atawadha kila sala na avae kitu ajihifadhi thumma yusalli kisha swala na ulama wasema avae kichwa jihifadhi kwa nini kwa sababu damu najisi ikimtiririka iki kwenye mwili tamnajisi ndio maana ulama wasema avae kitu mwanamke ajihifadhi hafadha fulani ajihifadhi thumma yusalli kisha tasali hata kama baada hapo inatoka kwa hivyo hiyo ndo hukumu ya istihadha haimpingi mwanamke kusali haimpingi mwanamke kulala na mumewe haimpingi mwanamke kufunga ni damu ya kawaida ni damu ya kawaida inaopinga hayo inauziwia hayo ni damu ya haidh ambayo ni damu yenye ahkam khasa hiyo ndio hadithi ya Fatima inavyoona alkalamu alayhi au fawaid hadha alhadith katika fawaid za hii hadithi katika fawaid ambazo tunapata kwenye hii hadithi ni kwamba الحديث دليل الحديث دليل هي حديث دليل على أن المستحاضة قام بمنامك من استحاضة تصلي هصالي يوصالي سيقوم بيواجك صالي الحديث دليل هي حديث دليل يكونيش قام بأن المستحاضة kwamba mwanamke mwenye istihadha tusalli huswali illa fi zaman illa fi zaman almahkumi bi annahu haid illa akiijiwa na kile kipindi ambacho kwamba kile kipindi amejihukumu yeye ni haid ameona damu imegeuka imekuwa mzito nyeusi sasa hapo ataacha kuswali damu nyeusi kisha ikarudi ile nyekundu ya kawaida ataendelea kuswali hiyo ndio maana istihadha kwa hivyo istihadha ni damun ahmarun tariyun tariyun yani mbichi mbichi ni damu nyekundu kama damu inatoka kwenye mwili kawaida ambao ni mbichi tari alafu ni raqiq wa nyepesi raqiq wa nyepesi si mzito kinyume na damu ya haidh damu ya haidh hadithi yasema damun aswadun thakhin nzito ni damu nyeusi alafu thakhin yani nzito iko mapande mapande hiyo ni haid maarufu wanawake wanaijua ikija hiyo wacha kuswali wacha kufunga mume wako afai kukugusa zile ahkam za haid zote utafanya lakini ikaondoka hiyo ikaanza kutoka ile nyekundu nyembamba nyepesi wewe jua hiyo ni istihadha wala si haidhi na hiyo sababu yake nini ni mshipa uko ndani ya kizazi cha mwanamke na huwa ni shetani huugonga hutia jeraha lidhalika mtume alayhi salatu wasallam alimwambia ummu habiba inma dhaliki raqdatun min rakadhati shaitan hiyo ni mgongo shetani hugonga ujuruhi yajrah anaupiga ule mshipa unapasuka ukipasuka unatona tona damu ili kumharibia mwanamke ibada amemwona huyu mwanamke ashamaliza haidhi ngoja watanimchimbe sasa mfanya nini iwaenda kwa none mshipa kwenye kizazi anaupasua akiupasua shetani mwanamke anaona damu maskini anza kuoga na damu nyingine maskini amchanganyikiwa hapana usichanganyikiwe huyo ni shetani ataka uache kuswali huyo ni shetani ataka uache kuswali kama mtume alivyomwambia muhabiba inma dhalika rakbatun min rakadhati shaitan hiyo ni muumo shetani huuma umshipa kaupasua kautoboa ili kumchafu kumharibia mwanamke ibada zake awe na shaka akiswali awe hajui yako tahara au hako tahara kwa hiyo wewe elewa kwamba huyo ni shetani anataka kukuchanganya na wewe usimpe fursa madamu umeona tahara yaqin ukaona tahara yako yaqin maji meupe yakatoka yaqin wachana na mambo mengine wewe oga swali hata ikatoka damu gani usishughulikie kabisa wewe jua hiyo ni istihadha madamu ushaona yaqin ushaona tahara hii ndio inavyotakana mwanamke wa ila kiwa akifanya hivi itakuwa kila mwezi yeye huatakusali mara mbili tatu nne yeye mwenyewe huatakusali siku saba nane alafu ziongezeke na zingine hadha ishkal bila shaka kwa hivyo Allah Allah lazima mwanamke awe macho na awe mpeleleze sema oh mimi sijui baadhi ya wanawake wanawashangaza utawauliza wewe una ada ha amesahau ada zangu shaisahau sijui eh haya wamuuliza swali ya pili waweza kupambanua baina damu hii na damu hii istihadha rangi yake na haidha waweza kupambanua hawezi ah, sasa mtu kama huyu utamfanya nini ada hajui ameisahau mpaka kutazama rangi kuangalia damu hii na hii pia hajui hautamwambia nini mtu kama mkumwambia wewe sasa hey, naenda swali ukitaka usipotaka usiswali sasa tafanya nini madha nafanya itabidi umwambie hivyo kwa sababu sasa wewe utarajia mimi ndo niangalie ni damu niijue hakuna kwa hivyo ni wajibu huu ni wajibu wa mwanamke achangamke mwenyewe kuna baadhi ya mambo wanaume hawezi kuyafikia mpaka wewe uyasifu umsifie ule unayemsifia ndo akupe hukumu lakini ikiwa kutoa sifa ile damu pia hujui sasa utasaidika vipi kwa hivyo hapa ina changamoto kwa mwanamke lazima achangamke asome haya mambo aelewe nga aweze kupambanua tu baina ya damu hii na damu hii ndio akiuliza fatwa ile fatwa itoke vizuri kwa sababu ukiteleza kwenye kusifu damu yule mwenye kupa fatwa pia atateleza atateleza na itakuwa sababu wewe mwenyewe umemfanya akosee kwenye ile fatwa kwa hivyo haya mambo daqiq hassas sana ni mambo ya hatari sana kwa sababu yamefungamana na ibada ya mwanamke kwa hivyo wanawake hawafai kutasahal kukupuza mambo kama haya wallahi tataajab ahyana kwa nini mwanamke hajui mambo kama haya limadha kutazama kitu kujua rangi hii na hii pia mtu hajui madha tafai hadha la shaka fihi taksir hii ni taksiri kubwa sana na kupuza mambo kwa hali ya juu na ambayo haitakikani kwa kina mama kuwa na hali kama hii thanian katika faida za hadith katika faida za hadith wafihi jawazu istifta'i almar'ati binafsiha fihi jawazu hadithi yaonesha yafaa istifta'i almar'ati binafsiha mwanamke kuuliza fatwa yeye mwenyewe kwa hivyo mambo yote mawili yafaa akitaka kumwakilisha mtu wa mtume akamuulizie ni sawa lakini ameamua kwenda kuuliza mwenyewe fatwa pia ni sawa hakatazwi kisheria mwanamke kwenda kwa alim yeye mwenyewe kumuuliza fatwa na vile vile hakatazwi pia kutumana amtume ndugu yake amtume babake akaulize kwa alim fatwa yote mawili yafaa kwa hivyo saingine kuna suala mpaka aende mwenyewe ndo itaeleweka atakwenda mwenyewe na saingine kuna masuala yatosha kutumana atatumana hadha hu hiyo ndio ninavyofanya kwa hivyo hadithi yaonesha wazi hapa kwamba Fatima alikuja kwa mtume akamuuliza mubashara wala alipokuja kwa mtume hakumwita Aisha akamwambia Aisha ndo wewe mke wake ndo sema manake na mke wake ah mimi nina swala hii muulize mumeo hakufanya hivyo na lao angetaka angefanya hakatazwa wala mtume akamwambia haa muone mke wangu alafu mke wangu atanielezea hakumwambia hivyo hakumwambia hivyo hakumwambia kwanza muone mke wangu zungumza naye alafu atala hii ndio inavyotakana mwanamke akija na fatwa utamsikiliza na akitumana ahla wa sahla pia sawa hakatazwi kitaka kutumana kuuliziwa kwa hiyo wafihi jawazu istifta'il almara binafsiha yeye mwenyewe kuuliza swala wa mushafahatiha rijala na yeye mwenyewe kuzungumza na wanaume fima yataallaqu bitahara katika mambo ambayo kwamba yanafungamana na tahara yake wa ahdathu nisa na matukio mengine ya wanawake yajuz hapa kumkabili mwanachooni na kuzungumza naye lianao haja ni haja si kwamba kutia story naye baraza bari gani sikiaje endeleaje watoto hawajambo hapana haya mazungumzo majusi lakini atazungumza na ule alim kwa kadri ile suala mimi ninakuja suala yangu ni hii nataka jawabu wa خلاص hakuna habari gani endeleaje mzuri ahwala hadhi huu ni kuzidisha maneno ambayo hayahitajiki hapo takuwa amezidisha maneno ambayo hayahitajiki kwa hivyo ikiwa mwanamke atakwenda kwa adab na heshima kwa kwa shekhe na akamuuliza fatwa hapa na ubaya na shekhe atajibu ile fatwa kwa kadri alhaja na yeye mwenyewe kumuuliza kwa mdomo wake la maana Allahumma illa ukiogopewa fitna ikiwa masala haya yameogopea yataleta fitna au yashafitini watu kadhaa basi bora mtu kuchukua hadhari bora mtu kuchukua hadhari ile asiingie kwenye fitna hususan pande ya wanawake kuna tasahul wewe utatao utamsikiza mwanamke swala lakini baada ya swala utakuta baraza lingine ambalo kwamba halihitajiki kufanya yeye na mwanamume basi mithili hadha alhal hapo ule alim akikataa kujibu ana haki ana haki wala hafai kulaumiwa akaambiwa yuaficha elimu kwa sababu ya tasahul iliyotokea upande wa kiki ثالثا فائده tatu katika faida ya hadith وفيه جواز استماع الرجل صوت المرأة وفيه جواز استماع الرجل صوت المرأة حديث يونيشا يجوز mwanamume kusikiliza sio kusikia kusikia ni tofauti na kusikiliza kusikia ni sauti iko lakini mimi siifuatilii ile sauti wala sisikilizi ama kusikiliza ni kutega sikio kabisa ukatega sikio ukawamsikiliza kwa makini hiyo ndo maana istimaa kwa hivyo yajuzu mwanamume kutega sikio lake akakaa kwa makini akayomsikiliza mwanamke indal haja kukiwa kuna haja mathalan amekuja kuuliza fatwa sasa utafanya nini utatega sikio utamsikiliza azungumza nini utamsikiliza azungumza nini au amekuja ni fakira ana haja ya kimaisha aomba haja ya kimaisha utamsikiliza na kama waweza utakidhi haja yake wa haka au ataka usaidizi wa ghairi dhalik kwa hivyo kukitokea hajat au dharurat yajuzu mwanamume kusikiliza sauti ya mwanamke pasina fitna pasina fitna kama malengo ni kusababisha fitna basi sharia imekataza jambo hilo kwa hiyo huyu mwanamke alikuja kwa mtume salam akamuuliza swala kuhusu haidh na mtume akamsikiliza kwa makini na akamjibu akamwambia hiyo si haidhi hiyo ni istihadha na ni mshipa kwenye kizazi ukipasuka unasema yote akamjibu kwa hiyo ina maana alimsikiliza kwa makini akamuelewa thumma ndio akamjibu ile swala yake rabi'an katika fawaid za hadith wa fihi wa fihi وفيه الأمر بإزالة النجاسة وأن الدم نجس وفيه الأمر بإزالة النجاسة حديث يامريشا kuondosha najis alipomwambia faghsili anki dama ondosha osha uondoe faghsili kamwambia mtume sala akamwamrisha aoshe ile damu kisha ndo aswali asiswali na madamu damu yake kwanza aoshe kisha ndo afunge swala akisha kufunga swala damu kaendelea kutoka basi hapo achane naye ache itoke almuhimu ikiwa amehifadhi mahali isienee kwa hivyo hadithi inaonyesha wazi kwamba najisi huoshwa na kwamba damu ni najisi na kwamba damu ni najisi na ni ashaddu najasa ile damu ikileta kwenye uchi ya mbele au ya nyuma damu inayotoka kwenye uchi ni najisi zaidi kuliko damu inayotoka kwenye mishipa hadha huyo ya mwisho katika faida hadithi ya mwisho katika fawaid za hadithi وفيه أن الصلاة تجب لمجرد انقطاع الحيض لا بالاغتسال hii ni faida muhimu sana muifahamu wengi ukosa kuelewa hapa sikiliza vizuri wafihi ni katika faida za hadith anna salata ni kamba sala tajibu ni wajibu kwa mwanamke limujarrad inqita'il hayd haidhi kikatika tu swala ishamwambata mwanamke kwenye mgongo wake ni wajibu sasa swala la bil igtisal sio swala inakuwa wajibu baada ya shamaliza kuoga kwamba ah madamu sijaoga haina neno mpaka mbaanza kuoga mimi ndo swala itakuwa wajibu la kama baadhi ya wanawake wanavyofanya utamkuta mtu mubashara baada dhuhur ameona tahara au swala dhuhur bado wakati wa dhuhuri iko saa saba unusu saa saba na robo saa nane ametoka na maji meupe ashaona tahara mwanamke amwambia ah, inshallah yani baadaye akae akae akae mpaka alasiri ingie kwa sababu asema ah mpaka nioge mimi sijaoga alasiri kiingia atakwenda kuoga aswali alasiri tu ile dhuhuri ataiacha kwa sababu alikuwa hajaoga hadha khata wa ghalat na hii swala ndeni itakugandama kwenye mgongo wako kete ukijua itakugandama kwenye mgongo wako mwenyewe kwa sababu pindi maji meupe yalipotoka tu tayari ile salatu dhuhur ilikuwa ni wajibu kwako saa hiyo hiyo ni uoge swali hakuna kusema baadaye hadha hino inavyotakana lakini ukitasaha ukachelewesha mwenyewe sasa usimlaumu isipokuwa mwingine wewe nafsi yako na ile sala ukaiwacha usiswali ni deni imekuambata kwa sababu kuoga haina alaka hapo uwajibika kwa sala ni wewe kuona tahara hata kama kabla hujaoga jua ile sala ambayo kwamba uliikuta wakati wake ishakuwa ni wajibu uoge uisali kabla wakati haijatoka kwa hivyo mwanamke anayefahamu hukimbia mbio kwanza akaenda akaoga haraka akaswali ile dhuhuri sijaisha kisha baadaye al alasri akaswali akaendelea sala lakini atakaa chelewesha josho lake la haidhi mpaka baada ya alasiri نوين لنجيشوني أوجي ثم بعد ذلك أنا يصلي العصر إلى الظهر أنا يواجه هيني خطأ أنا كفهام دليلي مكوس كسباب متومي أمام أمم بيا فاطمة بنت أبي حبيش أمام بيانين أمام بيا وإذا أدبرت حيذي كتيكتو إكي كتيكتو فاغسلي عنك الدم ثم صلي أوش لفصال أو أوغا لفصال أوغا لفصال حكو مبيا أمم حيذي كتيكتو na ukisha kumaliza kuoga ndio swala itakuwa imeingia la kwa hivyo kule kuoga hakuna taathiri ya hukumu sala hukumu sala taathiri yake ni pale mahali pashasafishika sasa kwenda kujisafisha wewe mwenyewe sasa hicho ni kitendo chako mwenyewe ni uende uache uvivu ufanye haraka kwenda kukimbilia wengine upata tahara asubuhi akachelewesha mpaka siyo baada sana thumma yansa kisha akasahau na la shakka hii makosa kwa hivyo swala inakuwa wajibu kwako tena pindi hedhi imekatika uoge usioge hiyo hatuangalii hedhi imekatika sahi wajaba sala lidhalik mwanamke akishtuka usingizini akaona ashapata tahara ashawapata tahara alfajiri sasa hivi yatoka nikufanya nini mbio ni akimbie saa ile ile alfajiri sema ngoja jua lipande mimi nitakwenda kuoga nijizo la haraka saa hiyo hiyo hata kama ni saa 12 kimbia chooni ujisafishe na uwahi kuswali alfajiri hata kama raka moja utaiswali ndani ya wakati raka moja nje ya wakati haina neno lakini lazima uiswali pale pale kwa hivyo haifai kutasahal kwenye haya mambo na masala ya pili muhimu mwanamke akipata tahara kwenye swala moja ambayo kwamba yachanganywa na mwingine akapata tahara kwenye swala ile ya pili inayotanganywa na mwenzake ni wajib aziswali zote kwa mfano mwanamke ameona tahara baada salati al-asr baada wakati wa alasiri ushaingia al-asr imeingia yakatokwa na maji yake meupe ya tahara ni wajib aiswali na ile dhuhri iliyompita ile dhuhri ambayo kwamba alikuwa si tahara pale aende aoge hapo wakati wa alasiri asali dhuhri na asr kwa sababu ulama wasema waqtu al-asri huwa waqtu adh-dhuhri 'inda adh-dharura wa waqtu adh-dhuhr huwa waqtu al-asr 'inda adh-dharura hizi sala zaitwa sala ndugu zaitwa ndugu kwa sababu wakati mmoja ni wakati wa mwenzake pindi ya dharura kwa hivyo wakati wa dhuhuri waweza kuruhusiwa kutangana alasiri pia ukaileta mbele kwa sababu ya dharura na wakati wa alasiri waweza kuruhusiwa kuichelewesha dhuhur ukaileta tena ukaiswali pamoja na asr ukitokea dharura safari dharura na haidh ni moja katika dharura za kuchelewesha sala kuipeleka mbele au nyuma kwa hivyo mwanamke ameona tahara al-asr aoge aswali dhuhur kwanza kisha na ile yake hizi ni swala ambazo hufanywa jam'i inda dharura na haidh ni dharura mwanamke ameona tahara isha aoge asali maghrib kisha na isha hii ndio inavyotakikana kisheria na hii masala muhimu na wengi huswali ile swala moja swali la siri basi au kasali isha basi ile swala iliyompita hailipi hai, hai kwa sababu ni swala za kusanywa pamoja kwa hivyo inda dharura wal hayd dharura dharura basi lazima ziswali kwa hiyo hizo masala mbili muhimu ambazo zimemalizia kufungamana na hii hadithi ya Fatima binti Abi Hubaysh تونا الحديث نفوتا تشكونا حديث موجة يشيرنا ناني نفوتا عن عائشة رضي الله عنها نبكيو مميت عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أن أسماء أسماء أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم المولي زمتومي صلى الله عليه وسلم an ghusli mahid namna ya kuoga hedhi yani alikuja kwa mtume akamuuliza mwanamke kisha kumaliza haidhi waoga vipi ataka kufundishwa namna ya kujitahirisha na haidhi kwa hivyo huyo mwanamke wa kiansar anaitwa Asma bintu Shakal Asma bintu Shakal al-Ansariyah Asma bintu Shakal al-Ansariya alikuja kwa mtume alayhi salatu wasalam akamuuliza an ghusl al-mahid mwanamke atajitahirisha vipi akimaliza hedhi hii suala ambao wanawake wengi leo hawawezi kuuliza hucha tuona haya haukuambiwa uulize kihuni ha uliza kwa adabu uliza kwa adabu kwamba mtu azungumze kama uhuni uhuni la kama anavyofanya wengine hadha khata lakini mwanamke akija kwa adabu kwa alim akauliza swala kama hizi hakemewe ni sawa husikilizwa akajibiwa hii ndio ninavyotakana huyu mwanamke wa kiansar alikuja mbele ya mtume sallam akamuuliza almahid alhaidh anajitahirisha vipi mwenye hedhi anajitahirisha vipi lakini ukitazama vizuri kwa undani wa hadithi utakuta kwamba huyu mwanamke Asma alikuwa malengo yake siyo hayo ndiyo ataka kufundishwa kuoga haidh lakini alikuwa kuna kitu cha undani zaidi akiulizia ameshindwa kukitamka kwa haya kwa haya walikuwa nazo kwa sababu hawa walikuwa hawa, si kwamba hawajui kuoga haidhi wanajua kuoga haidhi wanajua kuoga janaba wanaume wao washawafundisha waelewa kila kitu lakini mbona amekuja kwa mtume atakufundishwa kuoga haidhi na huyu ni sahaba wa kike anaelewa kila kitu lakini ulama asema suala yake alikuwa hamaanishi atakufundishwa josho la haidh suala yake ilikuwa yaenda wapi yaenda kwenye ile njia inayotoka haidh yatahirishwa vipi yani mimi nikaenda nikioga haidh ile njia yatahirishwa vipi hiyo ndio ilikuwa suala lakini akaona haya kumtajia mtume hao maneno ndo akamuuliza tu kijumla josho la haidh laoga vipi na mtume alayhi salatu wasallam alikuwa mwerevu dhaki alikuwa akili yake mzuri kabisa ashamfahamu vizuri yuwajua wazi huyu mwanamke ajua kuoga haifu ajua lakini mtume akaelewa swala yake amaanisha nini ndio utakuta kwenye jawabu alimjibu jawabu hiyo ambao kwamba hakuulizwa alimwambia tukua kitambara e, tukua pamba tia miski alafu ingize ndani mbona mimjibu hivyo na suala haikuulizwa hivyo suala ameulizwa mimi nitakuoga jana jesho la hedhi yaogua vipi mbona mtumi baada ya kumwambia alafu amwambia chukua pamba na miski alafu ingize kwenye njia ah hii ni dalili kuonesha kwamba mtumi alimfahamu huyu wasikia haya kutamka hayo lakini malengo yake alikuwa ni haya malengo yake alikuwa nini almahidh hapa maana yake auliza ile njia inayopita haidh yatahirishwa vipi hii ndio ilikuwa suala ya asma bintu shakal na jawabu ya mtumi ya kueleza wazi kwamba malengo yake yalikuwa ni hayo sio kuoga kuoga walikuwa wanajua na asema alipomuuliza kuhusu kuoga haidh mtume akamwambia hivi ta'khudhu ihda kunna achukue mmoja wenu maaha maji yake kwenda kuoga wasidrataha na mkunazi kabisa fatatahharu alafu ajisafishe nayo maji na mkunazi zamani hakualina sabuni hakualina sabuni watu wakitumia majani ya mkunazi wanayaponda yanatoa povu unatanganya kwenye ndoo ya maji unasuka suka ile ndoo ya maji ile maji inakuwa na povu ile ukitumia mkunazi kama sabuni lakini leo madamu ziko masabuni haya na manini mwanamke atatumia haya inshallah ndo akamwambia achukue mwanamke mmoja wenu maji yake ya kuoga wasidrataha na mkunazi wake yani sabuni yake fatatahharu alafu ajisafishe naye fatataharu imefasiriwa ni kutawadha tafsiri ya pili ni kujiosha kwanza kabla ya kuoga ile sehemu ya hedhi aioshe kwa maji isafishe na hiyo ndio dhahir fatuhsinu tuhur aoshe vizuri asugue pale mahali vizuri apaoshe sawa sawa kwa maji pasafishike thumma baada dhalika kisha kumaliza hivyo thumma tasubbu ala ra'siha kisha tamimina kwenye kichwa chake atamimina kwenye kichwa chake yani maji yale maji atayamimina kwenye kichwa fatadlukuhu dalkan shadida alafu atakisugua kile kichwa sana wamimina huko nasugua anamimina huko nasugua mpaka hakikishe kimerowama kichwa chote maji na nyele zote zimeingia maji hiyo ndo maana hikma ya tadlukuha kusugua kule kusugua ukimimina maji huko nasugua ile inataka kitu kizima kirowame maji tena akasema dalkan shadidan asugue sana ndio mimi na maji huko asugue kile kimpaka hakikishe kimerowama maji kimerowama maji ndio akasema mbele hatta tablugha shuuna rasiha mpaka yale maji yafikie mizizi ya nyele shina la nyele na mzizi wa nyele ifike paka huko ndani kwenye ngozi ya kichwa kwenye ngozi ya kichwa wewe ina maana ni mpaka ahakikishe sana mwanamke akiosha kichwa kwa sababu kichwa kina nyele nyingi ahakikishe kimeroama nyele zote mpaka ngozi ya kichwa ahisi maji hapana kurusharusha juu juu kwenda zake ni khata baada ya kumaliza kuosha kichwa thumma tasubbu alaiha alma kisha tamimina maji mwili mzima thumma tasubbu alaiha yani ala badaniha kisha baada ya kuosha kichwa amimine kwenye mwili wake maji yote mwili mzima ahakikishe umerowama maji kila sehemu ya mwili kila nta ya mwili imefika maji sehemu zote za mwili zimegusa maji thumma taakhudhu sasa amwambia baada ya kuoga hii hajaulizwa hii hajaulizwa lakini mtume alifahamu huyo ataka hili kisha akamwambia thumma ta'khudhu firsatan mumassaka kisha chukua pamba alfirsa alqutn chukua pamba mumasaka uipake miski chukua pamba upake miski fatatahharu biha alafu ujisafishe na hiyo pamba na miski jisafishe nayo jisafishe nayo ulama asema katika hikma ya kuambiwa ajitahirishe na miski asema wa hadha dhakarahu an-nawawi rahimahullah kwenye sharh na wengineo faida ya kutajwa misk hapa ni kwamba misk husaidia yale mayai ya kiume mimba kufanya haraka ndio maana mwanamke akishakutahirika na hedhi kizazi kiko safi akipaka misk fil ghalib mwanamume akimwendea hushika mimba fil ghalib ndio wasema ulama hikma ya kutajwa misk hapa yasaidia mimba yasaidia mimba na kushika haraka kwa mimba ndio akamwambia fakhudh firsatan mumassaka طيب amekosa miski amekosa miski hana kabisa imepotea tukua mafuta mengine yote yenye harufu nzuri kama miski kama hizi ud aina za ud ambazo kwamba zafaa mahali pa miski kwa hivyo imetajwa miski si kwamba ni lazima iwe miski tu kama hakuna basi basi la hiyo yapendekezwa zaidi kama kuna miski utatanguliza miski lakini kama hakuna miski tumia mafuta mengine yote ambayo kwamba yatasimama mahali pa miski yani ataleta harufu nzuri hikma yake ni kusafisha ile njia isitoke harufu mbaya ndio hikma kutumia mafuta mazuri sasa asma akashtuka vipi nitajiosha wajua tatahar tahara ameelewa ni tahara maanawia sasa vipi nichukue pamba na miski alafu nijioshe nitajiosha nayo vipi akashindwa kuelewa mwanamke yuajiosha vipi kwa pamba na miski kumbe mtume amaanisha pangusa yeye ameelewa kujiosha ndio maana akachanganyikiwa akauliza wa kaifa tataharina tatahar biha akashangaa akaambia rasulullah vipi mimi eh, pamba miski ni, ni maji maji kidogo yako juu ya pamba vipi taweza haya maji nitaweza kujiosha sehemu yote nitajiosha vipi na miski ni kitu kidogo maji yake kidogo yeye ameelewa kana kwamba ajioshe kama na maji ya kawaida fikra yake kumbe sivyo mtume hamaanishi hivyo amwambia tataharina biha yani jipanguse chukua hiyo pamba ingiza ndani ile sehemu ya hedhi inatoka ingiza huko alafu utoe ndo maana yake sasa mtume hakutaka kumwambia yote kwa sababu ni mambo ya kusikia haya ni mambo ya kusikia haya lidhalika kwenye hii suala alipomwambia ya rasulullah wa kaifa tataharu biha mwanamke atajitahirisha vipi na pamba na miski hajaelewa imekuja kwenye riwaya nyingine mtume alifinika uso alichukua nguo yake akafinika uso akasikia haya yani huyu mwanamke ataka nimtamkie maneno mimi siwezi kutamka akafinika uso wake hakumjibu kitu ndio Aisha akafahamu akasema fajadhabtuha nikamvuta kando alimuona mtume hawezi kutamka haya mambo mazito akamvuta kando kwa sababu ya haya alikuwa nayo ndio mtume akamwambia subhanallah eh, yani wewe huelewi vipi mwanamke wewe anishangaza na kuambia chukua pamba na miski alafu jisafishe nao jipanguse nao si lazima nikwambie yani tukua pamba tukua miski alafu weke kwenye kidole alafu ingize alafu yote mafi haja tuna hakuhitaji haya kwa sababu haya hii ni, ni uwazi ambao kwamba hauhitajiki kila mwanamke anafahamu kwamba tukua pamba na miski kujipangusa ngapi ni kujipangusa yani ndani sio nje hii ndo maarufu ndo mtume akasema subhanallah kwa kushangaya yani mwanamke wewe vipi subhanallah tataharina biha na kuambia wewe jioshe nayo jipanguse nayo wala siwezi kukuambia zaidi ya hapo qalat aisha Aisha radhiallahu anha akafahamu malengo ya mtume ndo akamvuta kando kama kwenye riwaya nyingine yasema fajadhabtuha nikamvuta kando nikamwambia polepole amaanisha tattabiina athara dam maana yake nini tattabiina athara dam yani akwambia chukua hii pamba alafu upanguzie ile athari ya damu kwenye hiyo njia ya hedhi yani chukua pamba ingiza kwenye hiyo njia ya hedhi yote ile uchafu chafu wa damu uliobakia njiani wote utoki ndo maana yake to Aisha radhiallahu anha akamwambia kaannaha tukhfi dhalik kana kwamba mtume alikuwa achukia hata kusema maneno atakumtamsha kwa nguvu huyo ndio maana Aisha mbio akaingilia kati akaingilia kati haraka maana ile swala yenyewe tayari Aisha alisikia haya sasa ataka mtume anene mengine tuzidi kusikia haya sisi wanawake mbio akamvuta kando ndo akamwambia maana yake tattabiina athara dam chukua pamba alafu upanguse ile athari ya damu kwenye hiyo njia yote ya hedhi hapo akamemaliza kumuuliza masala ya hedhi sasa akamuuliza swala ya pili ni kuhusu kuoga janaba akamwambia wasal wasal wasalathu an ghusl aljanaba swala ya pili alomuuliza ni kuoga janaba mvipi qala mtume akamjibu bado yomsubiria amesubiri na yeye akamjibu takhudhu ma'an kuoga janaba na utachukua maji fatatahharu yani utatawadha ujisafishe kama una mabaki ya janaba ujioshe wa tuhsinu tuhur yani alwudhu alafu utawadhe wa tuhsinu au tublighu uhisinishe au fanye balagha kwenye udhu tuhur yani kujitahirisha kwa udhu au kwa kujiosha thumma tasubbu ala ra'siha kisha amemine kwenye kichwa chake na maji fatadlukuhu alafu asugue asugue kwa mkono hatta tablugha shuuna rasiha mpaka maji yafike kwenye mizizi ya nyele yani kwenye ngozi ya kichwa thumma tufidhu alaiha alma kisha atamimina mwili uliobakia wote maji hii ni aina ya kuoga janaba katika zile aina fupi za kuoga janaba hakumtajia udhu hakumtajia zile adab kuosha mikono kwanza mara tatu alafu kupangusa zile athari za jimaa ukaziosha uzitoe kwa mume na mke alafu stage eh, ya tatu ni kutawadha alafu kuosha upande wa kulia kwanza alafu upande wa kushoto yote haya hakumwambia kwa sababu yamekuja kwenye hadithi ya bihurera kwa uwazi hapa amemfundisha ile namna fupi ya kuoga janaba kwa ufupi ni wewe kuosha kichwa mara tatu alafu mimi na maji mwili mzima hii ni aina fupi ya kuoga janaba lakini aina bora zaidi namna bora ya kuoga janaba zaidi ni vipi nilokuja kwenye hadithi ya bihurayo baada ya jimaa ni sunna kwanza waoshe mikono mara mara tatu vitanga vya mkono kisha mwanamume aoshe ile mabaki ya jimaa yote na mwanamke aoshe mabaki ya jimaa yote alafu waende daraja ya tatu watawave wote huyo atawave kama mwanamume alipata jambo pia atawave alafu wakati wa kuoga aoshe upande wa kulia kwanza kisha upande wa kushoto hiyo ni namna ya ukamilifu kuoga janaba kwa ukamilifu baada ya hii hadithi mtume kumfundisha qalat aisha aisha akasema akamsifu sana huyo mwanamke ameuliza maswali ya haya lakini wamefaidika wote akasema ni'man nisa'u nisa'ul ansar wanawake bora ni wanawake wa kiansar tazama Aisha radhiallahu anha akiri yeye mwenyewe kwamba wana, wa Ansar wanawake wa Madina ndio wanawake bora sababu gani wamepata ubora huo Ah, kwa kwenda kwenye kesha sana wala kwenda maharusini mbio wala magongo kwenye mangoma mbio ha? ubora wao hauko kwenye kujipamba sana hapana ubora wao wasema lam yakun yamna'uhunna alhaya'u an yatafaqqahna fi din huu ndio ubora wa mwanamke haone haya kusoma dini haya haimfanyi kuja msikitini kukaa kwenye halqa ya ilmu wengine wamemwona huji msikitini ukasoma kuna halami na una haya nikitoka na la wewe jihifadhi vizuri nenda kwenye halqa ya ilmu usome ufaidike haya isikufunge paka kusoma hadha khata wa hadha ghalat na hii ni haya ambayo kwamba haitakikani kwa sababu haya hii itakuletea ujinga ndio baadhi yao kiula ah ni bwana siwezi ameta kutoka siwezi kwa nini siwezi kwenda msikitini siwezi kwa sababu nasikia haya kifu utasikia haya na wanawake wenzako kifa hapa kama kuna wanaume mungkin tastahi ala kulli hal kuna haya zingine za kukunyima ilmu hizo si haya nzuri haya nzuri ni haya ya hawa wanawake wa kiansar wako na haya wanajiheshimu na wanaheshimu waume zao wala hawachezei lakini haiwafanyi haya yao kutosoma kutouliza masaili ilmu hawa ndo wanawake walisifiwa kwa ubora na wamesifiwa na mama yetu ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha wa ardaha lidhalika hangeuliza hii swala mambo mengi kwenye hadithi inge ingelikuwa mana lakini alhamdulillah akaja yeye akauliza swala mpaka wanawake wote wakajua namna ya kutohirisha njia ya haidh na namna ya kuoga haidh waila ila hangeuliza haya ingekuwa imeficha maana kwa wanawake kadhaa ala kulli hal kwa hivyo tazama sahihi kila mwanamke akitekeleza haya mambo kwenye hadithi huyu asma atapata thawabu mpaka leo hii kila mwanamke anayejisafisha na hedhi kama namna hii aliouliza asma akajibiwa bado asma atapata thawabu kwa sababu hii hii, hii ilmu imepatikana kupitia suala yake yeye alipokuja kuuliza sasa ni kama sadaka jaria yake kila mwanamke akifanya kila naye anapata sababu na hii ndio faida ya ilmu waweza kuja kwenye halqa ya darsa ukauliza suala ya faida ikafaidisha watu wote kila mtu akifanya ile jambo wakawa wewe uliouliza swala ndio sababu wapata thawabu wewe hata utakufa na bado thawabu zako zaendelea na hii ndio faida ya mtu kujua kuuliza kuuliza swala la faida kwa sababu ile swala likiulizwa likijibiwa watafaidika wanawake wote hata wewe utakufa wale wanawake wakifanya wapata thawabu na hii ni katika fadhila za kusoma ilmu na kuja kuhudhuria vikao vya ilmu hakuna hasara kwenye elimu wallahi hata ukakaa hapo sasa hivi umekaa jisaa kusikiliza hii darasa ukatoka hukushika lolote umeshika jambo moja tu wallahi uko kwenye khairi ambayo kama mwingine hanayo ni khairi ngapi utapata kuja kukaa kusikiliza ilmu maghfira ya malaika rahma ya Allah janna kubashiriwa pepo mtume ameita vikao hivi ni vikao vya bustani ya peponi alafu ilmu utakuwa kuipata ajira utakuwa kuipata Allah akbar alafu na ukitoka umejua masala moja mbili ya fiqh umeijua wallahi hadha fi khair khairun kathir kwa hivyo haya isikufunge kuja kuchukua khairi kama hizo na kusoma mambo ya khairi kama haya fi hadha alhadithi fawaid hii hadithi imebeba faida kadhaa tutataja zile ambazo kwamba tutakao kuzitaja kwenye kikao hiki alula faida ya kwanza الحديث دليل على حرص نساء الصحابة لطلب العلم الحديث دليل هي حديث دليل على حرص نساء الصحابة kuonesha pupa na hamu walikuwa nayo wanawake wa masahaba li talab ilm kwa kusoma ilmu walikuwa wanahamu sana kuuliza masaili ya elimu hata mambo ya tahara ya nafsi zao walikuwa hawana haya hapo kuuliza hawaogopi kuuliza hata kama ni mambo ya tahara yake ya ndani anauliza lakini taban biadab anauliza kwa maneno ya adabu na maneno mazuri almuhim hasiti kuuliza masala ya hivi ndio masahaba wanawake wao walivyokuwa kwa sababu walikuwa waelewa umuhimu wa tahara kwa sababu alikuwa anajua mimi nisipojua kujitahirisha sitojua kuswali vile vile nisipojua kutahiri kujitahirisha huenda mume akanikimbia pengine aweza kukimbiwa na mwanamume pengine kwa kukosa kujitahirisha vizuri hajui lidhalika huyo mwanamke akauliza suala kama hii ili kufaidisha wanawake wenzake wote thaniyan katika faida za hadith wafihi dhikru kayfiyati alghusl min alhayd waljanaba hadithi imetaja namna ya kuoga haidhi na namna ya kuoga janaba yaogwa vipi ametuelezea kuoga haidhi vipi na ametuelezea kuoga janaba vipi na mimi nishaeleza zote mbili aina ile ukamilifu ni uanze na udhu baada udhu alafu oshe kitwa mara tatu baada ya kuosha kitwa mara tatu alafu mimine maji upande wa kulia na alafu upande wa kushoto hii ni ile kuoga kwa ukamilifu ama kuoga kwa ufupi ni mujarrad wewe kuosha kitu mara tatu na kumimina maji mwilini lakini bora zaidi bora zaidi ambao alotufundisha mtume na kahimiza ni hiyo aina ya kwanza ni ufanye kwa ukamilifu uoshe kama kuna uchafu chafu wa damu lolote ujioshe kwanza vizuri baada ya kujiosha alafu tawava baada ya kutawadha alafu osha kichwa chako mara tatu hakikisha kichwa kizima na nyele zote zimerowama maji kisha alafu utaosha upande wako wa kulia alafu upande wako kushoto alafu mimine maji mwili mzima hii ni bora zaidi na ni ukamilifu zaidi kuoga haidhi na kuoga janaba sasa hakuna tofauti ثالثا katika fawaida za hadith وفيه استحباب التسبيح عند التعجب من الشيء ni sunna ni sunna kusema subhanallah linapotokea jambo la mshangao wanadamu akashangazwa na jambo ni sunna kusema subhanallah fihi istihbabu tasbihi ni sunna kuleta tasbih kusema subhanallah inda taajjub min ash-shay unapostaajabishwa na jambo ukashangazwa na jambo au istidhamu au jambo kaliona ni kubwa tastaadhimu ah hili kubwa hili haya makubwa ni sunna kusema subhanallah likitokea jambo kubwa likakushtua au likatokea jambo la mshangao ukashangaa as-sunna ni useme subhanallah sio kupiga makofi wala kuangalia mambo mengine kama anavyofanya watu kitokea mambo ya kushangaza mambo makubwa upiga kusi piga kusi haya mambo ya gharb haya mambo ya wasoko wa Islam si mambo yetu sunna ni kusema subhanallah au la ilaha illa Allah pia ni sunna likitokea jambo kubwa la kushangaza ni sunna kusema la ilaha illa Allah kama mtume alivyosema la ilaha illa Allah madha unzila al-layla min al-fitan ويل للعرب من شر قد اقترب mwanzo alisema la ilaha illa Allah leo fitna zimeshuka wa hakadha kwa sababu ni mambo makubwa ni mambo ya kushtusha au ya kushangaza as-sunna ni useme subhanallah au la ilaha illa Allah kwenye mambo ya kushangaza au kwenye mambo makubwa ya kustaajabisha rabi'an katika faida ya hadithi ya 4 وفيه استحباب وفيه استحباب ni sunna vile vile استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات وفيه استحباب استعمال الكنايات hadithi yapendekeza kutumia mafumbo kinaya utumie mafumbo sio kunena mambo wazi wazi kila kitu kama kihuni wanavyofanya baadhi ya watu kama misikitini wakazungumza mambo ya tangamano la mke na mume kwenye msikiti kama wahuni wa maskani ushinda hata wahuni wa maskani hata wale wahuni pale maskani wanastara na uko msikitini alafu watu piga ziteko wakateka sallallahu alaihi wasallam haa ni watu waovu waketizia misikitini kuzungumza umuru shahawat bisarahat wazi wazi kisha kimwambia eh inna Allah la yastahi min alhaq inna Allah la yastahi min alhaq ndio dalili yao kubwa dalili yao kubwa lakini haoni hapa kwamba mtume alisema subhanallah subhanallah mbona hakusema wazi wazi hakumwambia wazi wazi ala kulli hal huu ni utovu wa adabu hawa ni watu wahuni si madai ni watu wahuni wamekatikia misikitini sasa wana, wana nidhamu kuzungumza watakao wao wallahi la yalik utakaje wewe msikitini mbele ya watu wazima mababa zako kwa umri uzungumza mambo namna hii wazi wazi uzu billah hata ma yastahi kwa hivyo hiyo sio sio masala hayo ni uzungumze haya masala kwa kinaya mbona mtume alitumia fumbo akamwambia tataharina hakumwambia tu kwa pamba ifunge kwenye kidole jidunge uingize ndio hakumwambia yote kama hawa wahuni wa leo wangesema haya lakini mtume amwambia tukua pamba jisafishe nao yatosha ishafahamika malengo nini ili ndilo fumbo alotumia kwa hivyo hadithi yapendekeza katika mambo haya tutumie mafumbo istihbabul kinayat kutumia mafumbo fima yataallaqu bil awrat mtu akizungumza mambo yanahusiana na uchi akizungumza mambo ni ilmu lazima tuiseme hakuna budi hakuna kuficha itasemwa lakini basi isemwe kwa adabu isemwe kwa namna ambayo kwamba hata mtu akisikia anahisi adabu sio kuzungumzwa kihuni kama anavyozungumza kwenye baadhi ya watu kwenye misikiti mingine mpaka misikiti hiyo imewekwa alama hasa sasa imekuwa ni msikiti ya kuzungumza mambo kama haya a'udhu billah hata hawaone haya wale wanaosimamia misikiti hii pia hawaone haya nasallallahu alafia wasalam kutukua watu kama hawa ala kulli hal haya mambo ya kusikitisha ambayo kwamba hayakwalina zamani mambo haya zamani wazee wakitumia mafumbo na sisi huona mambo lema haya mambo ya kizee bwana siku hizi mambo wazi wazi parwanja usiletee mambo ya zamani hayo mambo ya zamani ndiyo mambo basi mimi huambia hayo ya zamani hayo wallahi ndiyo mambo maana yana staha yana heshima yana stara na haya ya leo tunayoyaona ndio ya leo sana ya wazi wazi haya ndio ya aibu tufungueni macho hususan kwa mwanamke mwanamke ndo ashad kuzungumza mambo kama haya kwa tabia hizo khamisan katika faida za hadith katika faida za hadith وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة وفيه حديث دليل يكونيشا الاكتفاء كتوشيكا بالتعريض وكupijiliza kwa mafumbo at-ta'rid ni kupijiliza mafumbo wal ishara na kushiria fil umuri almustahjana katika mambo mabaya mabaya kuzungumza mambo mabaya mabaya ambayo ya haya haya tumia ishara tumia ishara ukitaka kuzungumza mambo ya haya haya unaweza kutumia ishara kama mtume alivyotumia ishara alifanya nini alitukua nguo yake akafinika uso kwanza kabla ya kumjibu alichukua nguo akafinika uso kwa haya kisha akamwambia subhanallah tatahharina biha bado haelewi subhanallah tataharina biha mpaka nana yetu Aisha alipomsikia mtume akariri na ule arudisha swala bio akamvuta kwenye pazia ndo akamwambia ni hivi ni hivi ni hivi kwa hivyo mtume akatumia isharat kushiria kwamba mimi nasikia haya siwezi kukwambia maneno hayo kwa hivyo ni sunna na ni vizuri au ni katika dasturi nzuri kutumia ishara za haya pindi ninapozungumza mambo haya wafihi vile vile katika faida wafihi alistihya'u ni sunna mtu kuona haya inda dhikri ma yustahya min pindi anapotaja mambo ya haya pindi anapotaja mambo ya haya ni vizuri na wewe usikie haya usiutaje mambo ya haya kiwazimu wazimu kiwaziwazi unapotaka wewe hapana mtu anapoelezea mambo ya haya mambo ya aurat mambo ya furuj mambo ya mume na mke ni mambo ya kutia haya kwa hivyo lazima pia mtu ahisi haya na uslubu na utumike ni utumike uslubu wa haya lakini baadhi ya nas hawana haya wallahi tuona tuona hata utasikitika saa nyingine hata hujui sijui tushangae na yule mzungumzaji anayejiita dai au tushangae na wale kina mama walokaa kumsikiliza kipiga viteko kiteka a'udhu billah fina alhaya mwanamume ankaa kwenye hole anawakusanya wanawake wamzaa kiumri akaa kuzungumza mambo haya ya mume na mke na wazi wazi watu wakipiga viteko akiteka subhan wallahi hatukutarajia kwamba haya za kutokea wallahi twashangaa hauwezi kufikiria mtu umzaa kiumri akazungumza naye masala thumma yadhhakun napiga viteko kiteka Fina na iko wapi desturi nzuri hizi ndio pale tulipoyateka mambo ya zamani tuka mambo ya mama zetu na nyanya zetu tayadharao tukiyateka Allah katutia adabu sasa tukahuyafanya haya yetu ya uwazi tukipiga viteko ile ni hali ya kusikitisha wallahi anayeona mandhari ile wallahi wasikia haya ndio maana Allah akatutia adabu sasa wakahuzungumzisha mambo haya wazi wazi wakipiga ziteko wakiteka na kuona haya hii ni vile kuacha dasturi nzuri tulorithi kwa wazee ambazo ni dasturi za maana za stara na heshima leo tutataka leo sana ndio maana imefikia hali hii Allahu musta'an vile vile katika faida za hadithi vile vile katika faida za hadithi وفيه تفسير كلام العالم بحضرته يجوز kufasiri maneno ya mwanachuoni akiwa mwenyewe yuko mwanachuoni liman khafi alayhi kwa yule ambaye hakuelewa idha arafa anna dhalika yujibu ikiwa wajua kwamba huyo mwanachuoni huyo shekhe langu hakasiriki na hilo yani al'an kwenye halqa munkaa masoma mtu akauliza swali mwanachuoni akamjibu haikawa yule mwanafunzi hajaelewa wewe ukamvuta kando ukamwambia shekha maanisha hivi maanisha hivi maanisha hivyo mbele yake yeye wakuona ule shekha ikiwa jambo hilo halimuudhi ule mwalimu wako sawa fanya kama alivyofanya Aisha na Asma mbele ya mtume mtume alipomwambia tataharina biha na yeye haelewi Aisha sema kamvuta akamwambia amaanisha hivi hivi hivi na mtume yuko pale kwa hivyo akamweleza maneno ya alim na yeye mwenyewe kwa yuko hadhir kwa hivyo saa nyingine ikitokea hii kwenye halqa ya ilmu ya yajuzu mtu kumweleza mwanafunzi mwenzake shekha amaanisha vipi ikiwa yeye hakujua na hata kama ule mwanachuoni shekha yuko pale wa kuona wafanya hivyo bora tu ikiwa yujibu ikiwa hiyo apenda hakasiriki la kama waona mwalimu wako yuwakasirika na haya basi usimfanyie usimfanyie pale pale mueleze kando umekimaliza halqa hii ndio sharti yake kwa hivyo tafsiru kalami alalim bihadratihi ikiwa mwenyewe yuko liman khafi alayhi kwa yule ambaye hakujua alim alisema nini idha arafa anna dhalika yu'jibuhu akijua kwamba yule mwanachooni hakasirishwi na hilo hatokasirika basi yajuz sengine mwanachooni uzungumza maneno kwenye halqa au alim na wanafunzi wengine wasielewe kwa hivyo hapana ubaya pale pale kumweleza mwenzako ikiwa yule shekhe hakasiriki na hilo jambo kama yuwakasirika na hataki basi usifanye katika faida vile vile hadith ya nane وفيه مشروعية الدلك عند الغسل من الحيض والجنابة yapendekezwa pindi ya kuoga haidhi na janaba kusugua kichwa atie vidole ndani ya nyele asugue mpaka maji yaingie kwenye mizizi ya nyele ni vizuri ni vizuri si lazima si lazima lakini ni vizuri zaidi ni vizuri zaidi tadluk usugue kichwa chako mpaka nyele zote uhakikishe zirowame kwa maji hilo jambo kufanya ni sunna na ni mustahabba kama mtume alivyomwambia asma hapo tadluku dalkan shadidan sugua tena sana mpaka uhakikishe nyele zimeroma maji lakini lazima la si lazima lakini ni jambo zuri lapendekezwa sana mwenye kuoga janaba na mwenye kuoga haidhi au nifas baada ya kuzaa nifas pia asugue pindi anapooga kichwa chake kwa mkono asugue vizuri mpaka kichwa kirowami maji tasian katika faida hadithi ya tisa وفيه استحباب تطيب مكان الحيض والنفاس للمرأة ni sunna kwa mwanamke kuitia manuketo ile njia inayotoka haidh na nifas ni vizuri baada ya kuoga haidh achukue pamba na miski au mafuta mengine mazuri yoyote ambayo mtume amehimiza hii alafu aingize kwenye ile njia ya haidhi alafu ajisafishe nayo hili ni jambo zuri mwanamke akiweza kufanya na ni jambo vile vile lapendeza kwa wanaume <clears throat> kwa hivyo haya mambo mwanamke muhimu ahkam jiddan aham bil makan azfaham ya mwisho ambao nitamalizia hapo wafihi ambao ni faida ya kumi wafihi taqdimu ghasli ar-ra's ala baqi al-jasad ni sunna ukioga janaba au haidhi kwanza utangulize kuosha kitwa na kwenye hadithi ya Aisha na Abu Huraira imekuja thalatha marat mara tatu tatu kwa hivyo anayoga haidhi anayoga janaba ni sunna kwanza kabla kuosha mwili aoshe kitwa mara tatu baada kutanguliza kuosha kichwa sasa ndio aoshe mwili uliobakia kwa hivyo hadithi inaonyesha takdimu ghasl ar-ras ala baqi al-jasad kutanguliza kuosha kitwa kabla ya mwili uliobakia hizo ni faida kumi nimezitaja kwenye hii hadithi tu Aisha na ziko faida nyingine lakini insha Allah taala tutosheke na hizo kumi naktafi bihadha alqadr kwa leo tutakomea hapa insha Allah taala